Pagaliau, broliai, melskitės už mus, kad viešpaties žodis skintųsi kelią ir būtų gerbiamas kaip ir pas jūs, o mes būtume išgelbėti nuo iškrypusių ir blogų žmonių, nes ne visi turi tikėjimą. Viešpats ištikimas. Jis sustiprins jūs ir apsaugos nuo pikto. Mes pasitikime jumis viešpatie, kad vykdote ir vykdysite, ką jums įsakome. Viešpats telenkia jūsų širdis į Dievo meilę ir Kristaus kantrybę. Viešpaties Jėzaus Kristaus vardu įsakome jums, broliai, vengti kiekvieno brolio, kuris netvarkingai gyvena ar nesilaiko mokslo gauto iš mūsų. Jūs patys žinote, kaip reikia sekti mumis. Mes juk pas jūs netinginiavome ir nevalgėme veltui kieno nors duonos, bet su triūsu ir prakaitu darbavomės dieną naktį, kad tik neapsunkintume nie vieno jūsų. Ir ne dėl to, kad neturėtume teisės taip daryti, bet norėdami duoti jums pavyzdį, kad galėtumėte mumis sekti. Dar būdami pas jūs skelbėme, kas nenori dirbti, te nevalgo. Mat mes girdime, jog kai kurie jūsiškiai tinginiauja, nieko nedirba, tik niekdarbiauja. Tokiems įsakome ir juos raginame viešpatyje Jėzuje Kristuje ramiai dirbti ir valgyti pačių pelnytą duoną. O jūs, broliai, nesiliaukite darę gerą. Jeigu kas neklausytų mūsų laiškė surašytų nurodymų, tokį pasižymėkite, nebendraukite su juo, kad susigėstų. Nelaikykite jo priešų, bet įspėkite kaip brolį. Patsai ramybės viešpats tegul teikia jums ramybę visada ir visais būdais. Viešpats su jumis visais. Šis sveikinimas prirašytas mano Pauliaus ranka. Tai ženklas kiekviename laiške. Taip aš rašau. Mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus malonė, te būna su jumis visais.